для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Вялікім і розным клопатам былі поўны хаты тых, хто трапіў у героі падзей. Васілёва матка, як магла, лагодна суцішала Васіля, каб не бедаваў пра страчанае і хоць асцярожна дакарала, што ён не беражэцца. З бясконцай матчыны цярплівасцю вучыла свайго неслухмянага сына Дамейціха, папракала, што заядаецца са ўсімі, трывожна прарочыла, што гэта не давядзе да добра. У ігнатавай хаце было цёмна і маркотна. Уся вялікая сям'я нібы асірацела сябе з бацькі. Сядзела за сталом нязвыкла маўкліва, ціха разышліся ўсе пасля вячэры па палацях, на прыпечак на печ. Нават меншыя не дурэлі не чапаліся адзін з адным. Набедаваўшыся за дзень ігнаціха, таксама сабралася ўжо лажыцца, калі на ганку пачуліся немагчыма знаёмыя крокі, патрабавальна ляснула клямка. Хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавіта крыкнула: «татко! Яна ўскочыла, як была ў адной сарочцы, кінулася ў сенцы. Яшчэ да таго, як увяла яна нявіднага бацьку, Хата наполнилась радостным гало, голосом. Скакали, кричали, большие лемонтовали малые. Жоркой ходоськой с недавней беды, с несподяванной радости, так само заголосили, жагнаючися бошкаючи. «Достигните вы!» Недовольно и звыкла злостно, зыкнул раптом Игнат. «Як по небожчику! Есть и лепей дайте!» И он скинул свиту, і сеў да стала. Спыніў хадоську, што хацела запыліць ла лучыну. Як-небудзь траплю ў роты без святла. Нявідны, моўчкі, Ён прагна жаваў, сёрбаў ежу, не адказваў на нецярплівыя жончыны пытанні. Ужо калі леглі, неахвотныя пануры, нібы паказваючы, што радавацца асабліва няма чаго, сказаў, што сядзеў увесь час у алешніках, што латыш – гаварыў строга, гразіўся аддаць пад суд, але ўвечары адпусціў. Памагло, мабыць, што заехаў апейка. Адпускаючы латыш паказваў, каб быў разумнейшы, каб гэта было у апошні раз. Ледзь выведаўшы ўсё, ігнаціха не ўтрывала, упікнула, А я што казала. Але ігнат так на яе паглядзеў, што яна адразу уціхла. Услухоўваючыся у яго неспакойнае дыханне, старалася адгадаць адно: Чаму ж ён па-ранейшаму такі невясёлы? Пра што так цяжка думае? Злы прыйшло ў думкі гнаціся. Век злы, быў і будзе. І успомніла з недарычным гонарам і скрухай, які ж ён быў вясёлы ў маладосці. Калі жаніўся, больш галасістага за яго і не было. На ўсе курані самы галасісты быў хлопец. А як скакаў, лепей за ўсіх у цэлых куранях і кучаравы быў, чупрына, як лаза густая. І поверыць не поверыла б, каб не помніла. А зараз облезся ўсім, чэрап светится голы. І затяты быў з молоду. З затятасці гэтай і сох, облез. Затятасць гэтай зрабіла Ігната злым зацятасць ды няшчасці. Як знарок век не шанцавала. То ж за адной хадоскі колькі напержываўся, А як радаваўся ў пачатку, што карчоў улягаць пачаў быў. Як цешыўся, што прыпяваючы хадоська жыць будзе, і вось дачакаўся. За аднаго гэтага сохнуць нядоўга. А цяпер вот хоня не адыходзілі думкі ігнаціхі ад хадоскі. Хоня, хлопец непаганы, Ён ігнаты сам гэта ведае, але ж ён бядняк, горкі бядняк, дышчэ з маткай калекаю. Хіба ж цяжка дагадацца, чаму ён ігнат так коса глядзіць на хоню, Чуеш, што не соладка будзе дочцы. Як знарок не шанцавала, той цігнаціха ўздыхання. То пакралі сена, то жыта градам пабіла, то згарэлі, згалелі са ўсім, Якара нейкая Божая. Дзеці, век хворыя, век чэзлыя, кожную вяску з галадухі скуголяць, То ж не было года, каб наеліся ў досыць. Адна надзея вось на гэту палоску. Узяў ігнаціху пякучы жаль. Усё дабро лічы з яе адной з палоскі зямлі, а цяпер, як цяпер будзе. Да яе падступіў страх. А калі не дай бог удзеляць пясок, з торбай вясной пайсці давядзецца, і што наогул тады будзе? От, будь добры, будь вясёлы, Не злы будь. І ёй раптам захацелася прытуліцца да ігната, палашчыць, суцешыць, але яна не вырухнулася, толькі слухала, як ён дыхае, баялася сказаць слова, а можа яшчэ і разлуецца. схліпаў прыкручаны кнот у лямпе, што вісела пад глушаковай столлю. Нядаўна сышоў госць, лясун, які прамаўчаў увесь вечар. У хаце былі трое: старая, стары глушак і яўхім. Старая гарбацілася на ложку пры печы, успершыся локцем на сценку ложка, седзячы драмала як кура. Раз пораз локаць яе саскоўзваў са стенкі. Галава падала на грудзі, яна прачыналася. Зноў ставіла локаць на сценку, драмала зноў, але лажыцца раней старога не наважвалася. Яўхім сядзеў на звыклым сваім месцы каля стала, успершыся як звычайна плячом на вушак, курыў скручаную з газеты папяросу. Стары, што ўвесь дзень і ўвесь вечар не знаходзіў сабе месца, браўся за ўсё і кідаў са злосцю і роспачу, кіпеў, пляваўся ўвесь час, пакуль нема тырчаў лясун. І раптам паскардзіўся квола. Это разанулі по самому горлу, у самы жывот нож. Разанулі, стрымана згадзіўся Яўхім. Рабая зараза это, да мецікава ўсё самая поскудь самы гад гад сказаў яўхім зацягнуўся папяросу і пусціў ротам дым гад да от не возьмеш не чыванеш яму горла так чтоб храснула як у кураняці не возьмеш пашкадаваў і стары як не кіпеў разумна з клопатам пра сына папракнуў яго а не возьмеш дык няма чаго паказваць што хочаш узяць, насцярожваюць гада загадзя. Рукі свярбелі дужа. Йохім зноў зацягнуўся, доўга марудна пускаў дым. Свярбелі рукі, А не можна. Нічога не зробіш. Старышка даваў так, што нястрымна дробна дрыжалі губы. Галавой сцену не праб'еш як самае дарагое, як найлепшую мару сказаў і выдохнуў: Кеп вайна хіба. Помніў, што побач за сцяной чарнушкава прыблуда, ад якой усяго можна чакаць і якой век асцерагаўся, але не мог стрымацца і сцішыць голас. Царскія генерала кеп з войскам, сюды, Балахович які новы, ну няхай бы, Чутно ж е в недзе стаять на пагатове они ідуць нечага генералы там такія і яухім мацюкнуўся генералы вучаныя не кажы і злыя землю ж у іх пазабіралі землю маёнткі дабро ўсё пазабіралі за граніцы аціраться заставілі таксама ж кіпяць не іначай у кажнага кажны рвецца вярнуць што адабралі стары заўважыў што яухім не слухае яго нядобра, як бы з насмешкай стрымаўся, загаварыў ужо не так цвёрда. Ці яны бальшавікоў баяцца, Ці моменту ждуць зручнага, Ну што ударыць у зручны момент. Не цешце сябе тато, адказаў Яўхім. Як жыць, як не цешыць, як не надзеецца, зноў гарачэй загаварыў стары, адно надзеі толькі і дзяржацца яшчэ можна, толькі і надзеешся, што Бог наглядзіцца, кончыцца яго цярпення. Не надзейцеся тата вы на свайго Бога, не кажы. Яшчэ загарэліся вочы старога не гневай яго. От з'язь-за гэтага можа ўсё і выходзіць, што не шануюць, што кожны абражае яго. З-за гэтага ён, можа і падумаў, а хоць перадушыцеся. Паешце адзін аднаго, калі вы ўсе такія да мяне. Не смейцеся, закрычаў ён, улавіўшы за сынавым тварам усмешку, слухае, як разумнейшы дзівака. Не смейся, загадаў стары Яўхіму. Яўхім сагнаў усмешку. Бог, а дзе ён, е ты ваш Бог? сказаў Яўхім раптам нецярпліваю схвалявана. Калі тут такое робіцца ён, хоць бы што, глядзіць Бог, ды маўчыць, за бальшавікоў яшчэ можа стараецца, бязбожнікам памагае. Стары перахрысціўся: Не пляці, не паддавайся д'яблу, які шэпча табе. Бачыць ён, усё, Бог, жджэ сваёй мінутай і калі пабачыць, што момент скажа сваё, скажа, а во пабачыш, прыйдзе эта минута, будзе эта пора, перамераецца ўсё нанова. Ты пабачыш, Бог скажа сваё. Дык падажджем, прамовіў Яўхім нібы спакойна, зноў той жа схаваны недаверлівай усмешкай. Яны сядзелі моўчкі. Яўхім дыміў адно, думаў штосьці сваё. Нечакана для старога падумаў голас цвёрда неадменна. А ўсё-ткі я запарву недзе гэтага рабога, вока да вока і пагавару вока да вока. Ён прамовіў пагавару, так што нават стары зірнуў трывожна і пільна. Яўхімавы вочы былі прыжмураны люта, бязлітасна, як бы пакляўся, жыў не буду, пакуль не пагавару. Дазнаюцца адразу, сказаў мякка стары, шкадуючы сына. Яўхім прамаўчаў, дыміў цыгаркую зноў абапершыся аб вушак. Стары сядзеў неспакойна круціўся, ездзіў амаль па лаве, то паглядваў на акно, ці не туліцца хто-небудзь, то кідаў позірк на старую, што ўсё драмала седзячы, то прыслухоўваўся, што чуваць адтуль дзе чарнушка ваганна, неспакойна разважаў, што рабіць к начальству б якому попробовать глянуў стары на сына быццам раіўся крыворотага і то ўжо як бы шкода что прагналі подступіцца не ведаеш да каго стары вытрымаў хвіліну наважыўся за асцярогай і уважліва прамовіў а можа б к юрвецкаму пра которого намякаў попробовать ну можна попробовать Не здзівіўся, не стаў доўга разважаць Яўхім. Мабыць, і сам ужо думаў пра гэта і ўздыхнуў. Надзеі на другое няма. І стары ўзрадаваўся: « А ты схадзі! Яўхім вырухнуўся, кіўнуў, расстаў лапцем акурак, голасна з бязлітаснасцю сказаў: « Адзін выхад, калгас, нідзе не дзенесся. І дадаў бязлітасна ж, усё адно жыць самім не дадуць. Да і чаго так жыць, як цяпер. Стары помаўчаў, нечакана прамовіў: « Не прымуць у калгас. Я ўхім не пярэчыў, моўчкі рушыў дадому. Стары ступіў у след. Дык ты схадзіш, пора уйсці не па шляху. Ні на што лішне лезці ў людскія вочы. З хаты я ўхім падаўся да гумна, зазірнуў гумно, пакорпаўся на прыгуменні. Потым ужо ў картовых штанах у лапцях у свеце, накінутай на плечы, выправіўся ў поле, спакойна быццам з нейкім гаспадарчым клопатам пакіраваў да лесу. Сцежкамі, не сустрэўшы нікога, абышоў блізкія міхалі і вылез з лесу толькі каля балота. Пакладцы двух круглых слізкіх бярвеннях пераступіў цераз мелкую пасля лета рэчку. За рэчкай зноў збочыў з дарогі абмінуў загародкі. Полем сцежкамі, не выходзячы на шлях, кіруючы на знаёмую белую царкву, дабраўся да мястэчка. Дзядзько пайшоў таксама непалюднаму галоўнаму спуску. Ціхай сцежкай, што звіліста спадала з гары, паўз яр, паўз агароды. Зубрыч строга забараніў заходзіць у будынак, дзе ён рабіў. Ён забараніў і турбаваць цябе, з інакшы як пры крайняй патрэбе прычыны не якім-небудзь намёкам, а простымі цвёрдымі словамі зубрыч паказаў, што ў Яўхімава справа ў цэлым чакаць, калі да яго прыйдуць. І толькі тады, калі сустрэча крайне патрэбна, неабходна, Зубрыч дазволіў, можна папрасіць яго сустрэцца, але не заходзячы для гэтага ні ў яго кабінет, ні на кватэру, а праз нейкага свайго пелюха якога зубрач уладзіў рабіць на насенным складзе. Да хаты гэтага пелюха Яўхім і кіраваў цяпер. Хата была акурат пад гарою, У ціхім парослым травою завулку, так што ідучы сюды яўхіму не трэба было вельмі асцерагацца нападкаць каго-небудзь з куранёўцаў ці алешнікаўцаў. Трэба было асцерагацца хіба цікаўных позіркаў з хатды двароў, але мала хто і па якой патрэбе мог ісці завулкам збочыць у хату. Яўхім зусім не чуў якой-небудзь насцярожанасці, як і тады, калі падыходзіў да мястэчка. І тады, калі спускаўся з гары і калі ішоў за вулкам, ён адчуваў сябе вельмі спакойна. Схільны хадзіць па свету ганарліва, не тулічыся, ахвочы нават да рызыкі, Яўхім лічыў, што ўся гэта зубрачаўская асцярожнасць ні да чога. І калі трымаўся яе правіл, то толькі таму, што на гэта быў цвёрды зубрачаў загад. І таму, што злаваць зубрача не было ніякай рацыі. Праўда, яго ні трохі не турбаваў клопат пра тое, каб не ўгнявіць зубрыча. Чым бліжэй падыходзіў Яўхім да сустрэчы з зубрычам, тым менш тлела ў Яўхіма спадзяванне і на самую гэтую сустрэчы, на самы гэты паход, у які ён выправіўся, найбольш таму, што папрасіў яго бацька. І ва ўсім гэтым выхадзе, Яухім убачыўся цяпер толькі той сэнс, што будзе ці не будзе якая-небудзь карысць, а паспрабаваць можна, каб не гадаць потым. Іншага выходу ўсё роўна не было. У хаце у пелюха былі толькі жонка з дзіцем на руках, ды да малая гадоў 9. Малая, чарнявая, падобная на бацьку, адразу як толькі ўвайшоў я ў хім, падалася да маткі, таропіла з замачанай спадніцы дзікаваты пільны позірк. Уважліва не вельмі гасцінна глядзела і пелюхова жонка, невысокая, таўставатая, распатланай у расшпіленай бруднай сарочцы. Можа быць, як раззлавала дзіця, якое яно трымала, яна і цяпер нервова хітала яго, але і Яўхіму здавалася нічога добрага, не хацеў зычыць яе позірк. Калі Яўхім сказаў, што яму трэба пагаварыць з чалавекам, яна, як бы злуючыся, загадала малой пазваць бацьку. Без ветлівага слова павярнулася, падалася важка ступаючы босымі нагамі, хітаючы дзіця на тоўстых руках у суседнюю бакоўку. Не запрасіла яго нават сесці, але яўхіма гэта не трохі не збянтэжыла. Ён спакойна агледзеўся, выбраў месца на лаўцы ля акна, сеў як у бацькавай палавіне. прыйшоў скора. Чорны, няголены, жваву ускочыў, гледзеўся не пазнаючы, відаць, чакаў кагосьці іншага. А калі пазнаў, я ўхім заўважыў гэта, юрліва з бляскам вочы расчаравана пахаладнелі. З расчараваннем на твар легла насцярожанасць. Пільна коса павёў позіркам на жонку. Гэта было адзін міг. Пелюх – амаль адразу ж адолеў разгубленасць, як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад яўхімам, выказваючы радасць, якая можа быць толькі ад госця, якога даўно выглядывалі. Яўхім, здзіўлены такім уменнем хлусіць, хоць як заўсёды чуў непрыхільнасць да такой хлусні, як мог падтрымліваў гульню здагадаўся, што жонка нічога не ведае, дзеля чаго ён прыбіўся і не павінна ведаць. Запінаючыся, Яўхім выціскаў з сябе выдумку. Вінаваты, што не заходзіў доўга, ну быў вельмі заняты, работа насела, не перарабіць. Ну вось толькі цяпер вырваўся на хвіліну, І толькі калі жонка выйшла прынесці гуркоў на закуску да той пляшкі, якую паставіў гаспадар на стол, пелюх, не крыўляючыся ўжо, Не тоючы неспакою запытаў Яўхіма, чаго яму трэба. Пасля гэтага з паўгадзіны яны яшчэ сядзелі за сталом. Пілі спачатку з гаспадыней, якая ахвотна перакуліла чарку самагонкі, ужо больш зычлівая прысела з боку стала. Яна, відаць, сядзела б увесь час і выпіла б яшчэ не адну чарку, калі б у баковачцы не захліпала настойліва патрабавальна дзіцяць. Жанчына, зноў узлаваная, важка патупала ў бакоўку. Мужчыны пілі, закусывалі адны, пілі да куль, бутэлька не апусцела. Толькі тады пілюх, ужо непрытворна вясёлы, жвавы, падаўся з хаты, загадаўшы яўхіму сядзець і чакаць. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук.